gedhe tapi bodhone nemen. Aku iki kuwatir kok bae tukaran mbek anake wong. Wong gedhe ya wong arek lanang ya badulin bapa ngono. Nek dolen iku nek tukono sandangan iku jarku dhewe ku ya emane-manen. Ditukono sarung. Jagane gawe oyo, ya gak gawe oyo, digawe golong-golong nduk gerdu. Heh, coba ta. Sing salah iku dudu areki. sing salah iku awakmu dhewe. Lah iya tak tukokno kopyah ya digawe turu sampe bunder. Lho ngono iku lho ya apa, he? Wong oh. anak-anak gak bingung sing ngrasakno aku iki dadi wong tuwa. Wong kopyah digawe turu ngene galengan apane? Lah ya ngono iku ya apa? Wis jenenge anake aku tenagae iki lho. Lho, Pernah aku lak ngono ta nek dijak omong-omongan. Oh iya. Eh gak mari-mari ya iki lak sih. Aja atik nek nolak omongane wong wedok sik bojo sik dadi dorong pegatan lho ya. Lho, lak. Lho, ngene iki mari gegeran nelongso. Gara perkara. Lho. Ya apa ya nek Lho. Lho Lho temen nek jare perkara iya. Lho. Temen ta? Lho to lho ya bare ngomong aku nanding bajul nek Iki lho nanding bajul eh, anu. Nanding ba, bajul iki lho. Ngomong wis gak tep tak ngono wae akal-akal gegeran mbek bojo. Nanding pacul. Nah iko. Hah? Rene. Lapae, Pak. Mbok. Ya tukaran mbek bapakmu mak iki. Wandakno cak kanan. Lho. Aja ate ngono. Ngono aja nyengke sing gak gak kopiamu <laughs> bunder kaya. Oh, pakul. Wong oh, saiki mbok iku sejebian iku, Pak. Apa? Ambek aku gak ono abot-abote blas. Temen. Ya, Ada apa, apa ini? Kepingin oh, diboti. Gak kurang-kurang nak aku. Hmm. Di anak koncil. Oh. Ya bot. Ya mantep. Ya tresna wong jenenge anak. Dene kurang apa ya tak entep peno Selama aku dadi anak peno tau ngrewuk ah. Yo mangan yo gak tau njaluk kok pitik koyo di tau peno tukokno. Oh, pitik. Kok aja undat-undat sing enggak-enggak. Oh, umpanya narek gendeng kok dadakno dituruti. Wong oh, aku ya wis sumpah ya wis gak tau Nah terus kon saiki ki terus njaluk apa, he? Kepengin Terang-terangan, Pak. Pecuca-pecuci. Soale mbok iku nek ngomong ya koyo ngono nek nyelatu akeh wong aku iki isin. Lah umpanya wis wis wis ngene. Ya sak e angon wedhus, angon pedet. Dadi aku iki njaluk rabi. apa? Wancang ngono niku Wong dorong gayuk kuping ngono kok ape rapi lho. Sik gayun kuping sing sik. Sik, sik. Lho kok gak eh, gayu. Tapi kene iki wis kepingin. Kono jate ngomong ngono, arek cilik iku aja ate rabi-rabi, ngarai kuntingen. Oh tak kandhani ya, Cil. Wong rabi ku ya, Nak. Ganteng, ya, kaya bulus. Ngingoni, nyandangi, ya. Rungokno. Omah. Lho. Lah oh. sekon nyambut nyambut gawe yang rabi iki lho. Oh biyen iku durajak mek joto yo. Enggak Nukuk lep lambi. Wah, gak usah kate rabi-rabi. Oh, wis ya ya apa aku pokoke nek gak sorabi aku anu minggat kok kene. Enggak sih enggak enggak. Abah. Kon teman tak ngomong ngono iku. Heh? Ya sih, gak nyambut gak apa-apa, Pak. Wong peno ya wis wis cukup peno ya yo ya nglatih remo. Lu bagus e. Bagus e anakku, rek. Ya pangan peno, Pak. Oh, dadi rabi sing ngoni bapak apa? Bapak. Hmm. Mergo apa gunane dibentuk ngono ta? Heeh. Wis gak usah. Kon gak usah kate rabi. Wis rabi. Sandangan jaluk wong tuwa kok akal-akalan ae sapa sing gelem rabi ku? Kak. Kate Ayo. Nah, oleh temen lah. Hah? Bisa aku timbangane ndok omah ndok kene glundang-glandung gak rabi ndelok arek-arek angger gandeng ambek arek wedok aku kepingin iso nang gandeng omah. Nang ndi kene iku atene? Babah wis timbangane ndelok arek-arek bolak-balik dewa-dewaan ngalor ngidul. Oh, apa dewa-dewa? Oh, apa rek delok kene iku lho kok ndi sik? Delok entah. Lho, eh? Lho, sandale dicengkeweng kaya ngono ku lho delok nang ndi arek iku parane. luar e. Eh. Jare njaluk sungat. Kene kadung mempeng wis ngomong nang wong e. Lah iki nek arek gak njebus, lah sapa njang disunat ambek calak iki? Wah, srepet gak dipercaya wong temen perkara kancil rek. Wis. Le. Eh, Cil. Ya apa sih kan iki? Eh, ayo saiki. Nanti. Wis nang dia, ya wis kon lali ta ya apa kon iki? lali lali ya wis. Lho, ya arepmu biyen ya. Biyen wingenane. Kapan? Wingenane kan. Kon wingenane nak ngomong ta. Baru metu sirsi rame lho. Yo iya iya iya. Sunat ta. Lho, ya. Iku aku kepikiran sewengi gak iso turu. Pas <laughs> kuatir. Wis tak kuatir. Calake ku aku kenal ngono lho. Kancane bapakku. Sik tali dadi ki temenan ta iki. Temenan ya apa kadung tak omong. Iki mak ya terang-terangan mbok wis tak jaluki rabi ya disemayani tok ae. Bapak ya ngono gak patek ngereken mbak aku wis meng. sarunge tak lebokno tas iki sandal-sandal iki lho apa sebab tapi iki gak ngelirani iya jakete kadut iki mung dubur-bur arek-arek <laughs> jakete sapa jakete bakron <laughs> jaket apa? oh kok niku endi ngomong klumpukno lho jaket-jaket lawas iki lho njupuk sarung eh? sarung wis kon oh, sarung iki petate petate eh petat iku sing durung ngono Durung ana tebu. Wis ngene dijebono. Jebono pohonge. Jebono pohonge ndek Tegalan. Tapi temen lho, lho sampe dadi gawe lho ya. Ya, kuwatire kon niku. Umur kuwi lho, lak seje. Iya wis tak sunat-sunat iku umure kan arek kelas 2, kelas 3. Iya, iya. Kelas lima paling dukur. Heeh. Lah aku sok ngeli kaya. Lah kon iki kelas mirek Ari wis gak kelas-kelasan aku. Oh, tawaran nol besar. Eh. oh, gak kelas-kelasan moreskane teko. wis terus pensiun. Wis saiki sunat. Wis ayo. Heh. Nek becake. Lah kok anu sewekan eh, sarungan ndok. Kono, sarungan ndok kono ae. Enggak, ngono iki kok. Gak ketoro ngono iki. Foto. Apa? Heh. Apa? Gak ngono kuwi foto ge kaset. <laughs> Oh niku. Ya saya ndek. Tandal gerdu. Ah. Iya ya wis. Iya ya. urip kadung enak ya. Wis biyen niku nyambut gawe reparasi sepeda, saiki mundak pangkatku. Mundak dadi dukun calak. <laughs> Iya. Kawitane biyen gak iso lah aku nyunat iki. Sing mari iso lah nyunat bapak biyen. Iso bapak iso sempat tuh kak sunat tak, tak colong. Iso bengok-bengok iso. goleki. Terus aku ya nyacak sunat-sunat dhewe ya aku. Yes. Saiki buktine yo lari sok aku. Yo opo kok abeh terkenal anjene asale ludruk e. Kanca-kanca lek ludruk lek sunat mesti aku. Tapi ora tau bayar mek nggo kembang tok. Sumpek aku. Kembang kok kembang sing rada apik tetek bosok-bosok di bawah. Wis kebacut arek-arek oleh godho aku. Kadang jero nek sarine paling 10 paling akeh. tak lumpukno tak gituku kembang gak cukup. Wingi ana petik teko rene saya aku dukun sunat ya tak sunat ae. Tapi sunat petik golek uang lho aku. Ngono tak kuat tok ngira jalune. Uang lho. Yes. Kebacut <laughs> sunat kebacut. Wis wong-wong ya ngono ya nang petik digomrene wong-wong iku. Eh sedina mak ngono wong apa tak sunat. Wah, ono sing bener. Ono sing kurang. Mboh. adung bingung aku iki. Bu aman kawan-kawan sing tak sah wis. Sak tepuake. Ketok bongok-bongok geruaji tak bongok. Wis kelangan geraji dikomlo wayu ngwetan. Arek wedi wis ya opo. Wis kawan gak ono cak jane opo. Wong jane dukun anu. Kebacut nang safari wis tak sunat wangel. Ah, sapa hari kebacut wong. Lha nun. Oh, monggo. Sunat tadi. <laughs> Masa pas sikat mlebu kuwi tawani sunat nih. Lah ngono aku kok cilancang gak tak delok brengos sih, mau brengos kok ngono. Ten apa, Dik? Nggih, enten perlu nih, Pak. Nggih, kok mboten perlu masuk mriki sampean. Lah <laughs> nggih nyunataken. Eh, uh, nyunataken sinten? Kanca kula. <laughs> Oh. sampe ni. Yunetaken kanca kula sampe mlebu dhisik. Jar kula sampean sing sunat. Ngelan opo? Bebeke kok wis tuwa durung sunat. Malah sik nul besar, Pak. Nul besar. Nggih larene. Oh, cilik nggih. Oh, nggih. Sampe nanu lho niku sampe kandhani lho. Nggih, nggih. Sunat niku berat. Nek menawa dek niku semaput barang sinten semerat. Apa sunat niku? Oh, nggih pun sampe semaput, Pak. Loh, lah delok arek. Nggih, nggih. Delok ada ndelok napa nih <laughs> wangil bingung ndelok gamane oh ningali gamane gamane iki macem-macem sampeyan dhewe sing rego pinten ngoten mawon nggih nggih nek sing rego rodok larang niki satu kaligus pedot oh <laughs> nggih nggih nggih nek sing rodok murah suwe sampeyan warah oh sampeyan hari suwe <laughs> dibalik-balik akan Oh, nggih, nggih. Nggih, nek dhisik landhep mawon. Regane larang, Dik. Pinten, Pak? Ah, sepinten, Dik, teng kanca. Nggih. Pokok kena ke nyewa omah. <laughs> Wah, niku ngerampok niku. Oh, mboten mek 5000 kok. Oh, 5000. Nggih, Pak. Tolong ditolong. <laughs> lho mpun ditolong, Dik. Nggih, kok ditolong. Nggih, 5000, Pak. Enggak njaluk tolong, Gus. Gak dikek duwe mulih, ambek 1 miliar aku lah. Nggih, mboten ah. Oh, Main tenan winginan yo janji 10000, Pak. Nggih, ndonge maru 10000 mulai, Kaya tak celuk i wonge satu gak tak i aku rugi. mulai wonge aku nang pojokan berbes mili ya. <laughs> Niki sampean khawatir niki yatane rumiyin. Nggih, ini putih. Wah. Cil, bocil. loh, Piye napa? Iya Ngene. <laughs> Sik, sik. Sampeyan yang mlebu sinten? konjak kula. Kok diceluk celuk, lho. Kula niki nyun tukang calak uwong mboten kewan lho niki namine Kancil Sutikno oh ditekake ten pundi <laughs> kantor pos oh niki nang ngene iki kono lho umur pinten iki <laughs> umur rupi umurmu lih eh iki gua ini iya Tuh watu agung. Salah-salah aku melayu dhewe kowe. Kamu nu gede ini. Iku kanyani bapakku yu. Oh. Kancil sutik no. Nge. Oh, Kau si durung sunat. Nge. Tere, wangi nge nge matur klo sunat, nge sampan kentan klo <laughs> Aku nyeluk nak tanjeluk cak. Sok mu gede ini. Nak mawon pak. Enak ya Nge. Ya segini goreng. Kono. Setali <laughs> kok. Kondisi oh sing ngeten kondisi ana. Sunet kok gorene iki. Gak ngene iki nunu nunu telo ta yo apa. Kok wah gak ngenak iki. Ngene lho kono dikon nyidok merono ngono lho. Lungguh ngene, lek gak wani, lek gak wani yo. Sing kanggo bendo. E. Iki sing digawe iku apa iki? Lho iki alate iki. Alate. Ono iki jangan nyunat, jangan perangan iki. <laughs> Regane dhewe-dhewe. Lah nyunat kok mbleh wedhus. <laughs> Sing bahaya ya patuk iki. Bahaya iki lek apa iki kemajon yo entek. Li, Aku mulai, Li. Kon niku kepin rabi tagak kon niku. Iya, soalnya gak mulai ya apa. Pun kadung anu gak tau petuk aku ah, kaget petuk iki ya. Aku kaget dhek aku pedoten dadi gawe. Kuwi aja kuatir. Wong talak iku umum, ngono iku. Umum. Oh, umum, umum apa nih wong iki? Wong tau eh. nyunat sapi barang, kok. Lho nggih. Temen. Iki sing perintah Pak Bambang rene. Lek sampean kirane kene wedi, sing sunat niku enten buri terus. Hmm. Nggih. Lah sing ngeterakan iki sampean pangku ngoten. <laughs> Lah iya oh, apa niku? Walik ta sampean. Walik ta sampean niku kok kula sing mangku ya napa sih? Lho kan mboten ketorong kin. Bener nyen bener nyunat sing mburi. Sing sunat niku kula tamu ahli. Sing sunat niku kula tamu ahli. Lho tapi nek mboten ketara, ah, sampean mboten semrap kula. Oh, lek eling gandeng dora aja iku. Ngawur. Pang pangkuan. Ngawur. Pangkuan. Aku Maru mbek jam adi. Lho. Kok sampean cepakaken alatnya? E? Kene lungguh kono lungguh ya. Lungguh kono. Lungguh sing takok lalati. Lalati. Lah mriki wis dia gaman tok. Lho. <laughs> Iki gak ngono mlebete ta yo apa kira. Lho nggih sarung niki. Sarung? Nggih. Tapi sarung ngoten pedhot. Terang-terangan iki, Pak, mboten sakit ta niki. sakit. Oh, mboten pati rasa. Nun, ganti pati rasa. Oh, nggih. Yo, cok wate. Kaleni merang kok. Sira. oh. Wah. Iki yo, iki yo perek wadah dah. Ditaleni merang ya. Jebolan tali merang. Minangka pati rasa. Wis aku muleli aku. Wong oh, di tali merang iki niku. Pun nama balik. Lah, agak gak kene. Ya kepingin. Lah iya nurut ta ta, nurut bon, sikil tali merang. Sampe tali ini, cek eh, mboten krasa lara. Ngriki ne nggih. Nggih. Niki merang setunggal napa? Nun. Mas tunggal. Loh, 10, 10 bengkak. <laughs> Ya, sing pedot angger mak <laughs> sing pedot sikilku bayane. Lho mboten, terkadang enten wong loro, terkadang kumur ditaleni sikile. Oh. Masih padha anak niku. Lorone oh. jange tak padha, dadi situk kok nglumpuk kok loro. <laughs> Nggih, nggih, nggo lho. Kupinge, kupinge. Lho. Kupinge tengen. Lho kok tengen? Tengen Kuping sampean tutupi. Oh. Lambe dicokot. Sikileni to. Lho kok sikileni jangkrik. Cek mboten krasa loro. Oh, kuping tutupi. Nggih, terus lambe dicokot. Lambe cokot lambemu. Lambemu lu cokotan. Kok sih gak ngene iki sunat model apa sih? <laughs> Selawase aku ndelok arek sunat gak tau rek ngene. Lambe kok nyokot, sikil ditaleni, kuping ditutup. Cek mboten krasa lara. Hmm. Ya, yang ngono, yang ngono wis, lungguh ngono. Rambut dicekel, rambut sing Rambut. Dicambak <laughs> iki ya apa sih? Cukur sampe rambut-rambut barang. Sampeyan iku nyemir. <laughs> Nyemir rambut ayo apa iki? Pun nggih. Nggih. Nggih, Dik Mali. Sampeyan seseni niki dinten iki Amroy Kancil ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. <laughs> Pak. Alam kubur ini berarti kula lak mati ya. Lho, kan ana sing dikubur. Ah. Oh, sing dikubur ketokane. Nggih, ketokane dikubur oh. Kancil terus hidup. Oh. Mbok digoreng ya. Ah. Nun, ketokane mbok digoreng. Lho, bila perlu digoreng? Digule. Nggih, nggih. Nggih, matur muka selamat to Kancil ing dinten iki, dinten ingkang dinten sunat. ingkang dinten menika pun ingkang wonten ingkang <laughs> Ini kok bulet mawon sih, Pak. Pun <laughs> hepat-hepat waja sedidik wis sisa ipet. Mampet-mampet kersane ngalah. Duane mari kok tak sunat. iki. Wis gak balik duwe mana ya? Maju wa maju. Maju maju. Nggih, maju. Utuk maju dengkul. Ojok kayal kayal. Ojok kayal kayal ayo. Sit. sali ali. Beduli. Beduli. Yo, enak ya, Kak. nih Li, kerasa lara ya? Pedot gepeng. Gepeng, Li. Gepeng, yo. Wes mari mau wes mari. Wah iya tapi gepeng li. Golekno kencur, kencur. Kencur. Kencur jaya tambah panas. Diboboki, diboboki. Oh, nggih nggih diboboki. Pancen aku gak pati iso kira-kira nak ya sekurane ae. Iku mah aku mundurin titik nak betul Wis wis. Lho. Pak. Golek nak kencur nak. Oke. Lho, digawe apa, Pak? Digawe bumbu. Oh, digawe bumbu sampean iki opo sih? Lho. Oh, iki mangan anak tamu ta? Iya. Lho. Cak kancil. Lho, Dik. Gepeng, Dik. Dik, sik, sik, cak ya? Aku kenal iku, Pak. Lho, aku nek iki. Iki sapa, Dik? Lho iki Cil, ya iki omahku, lha iki wong tuaku. Lho bapakmu? Heeh. Lho bakal mertua nyunat. <laughs> iki sapa nduk iki? Hei Pak. Iku sapa? Tibake iki mang wis suwe tatamu tamu iki mang. Suwe. Oh. Terus tibake sido kapan iku? Iki mang. Gawene he? Wis. Lho. Kang ono nese, wis tapi ni. Wis. Oh iya. Nek ngono lak wis tekan dino lah. Pedot nak wis. Kang ono nese, Pak. kok ngomong pedot iki lho. Lah iya aku iki lak takon. Iya. Iku mang wis mari ta Pak omong-omongan ambek Cak Kancil iku mang. Wis, wis. Tapi wis mari anu niki mang yo. Kemunduran. Kemunduran kok. Gak ono nih kok kemunduran. Aku lak tambah gak ngerti sih Pak omongan iki. Iya. Iku mang lho wis ngomong-ngomong ambek sampean lak ket mang ta? Uh, wis, ket ngomong. Wis mateng ya omongane. Mateng. Terus kapan gawene? Lho, tas iki mang. Entas iki mang. Gawene. Gak ngono sih tak maksud iku dinakne iku dina apa tepat dina apa ngono lho. Malam Minggu ta, Minggu malam Senin ngono lho, Pak. Lah iki mang dina apa elingmu kon iki? Li, wali. Apa? Kan isi <laughs> menua gak mampet sih gak ngono nih sih pak gamet nguk aku kira takon sih takon apa sih gak ngono nih sih Cak kancil rumah sama napa kok mercang mercing ay. Ya apa dok Iku sopo sih aku takon di sampean niku ya tak kandhani cek ero. Anane aku mung takon koyo ngono, sampean sik guru nyandak ya ta. Cak kancil ngono, siri-siraku, bakal bojoku mulane aku takon. Wis tek-tekan dino ta, dino kapan kawinku ngono lho. Iku jenenge bojomu iku. Lho iya. Waduh kisinan aku. Wes, kisinan aku. Lho. Saiki roh nek mantu aku. Kisinan aku. Lah lha apa sampean kok kisinan? Wes, apa nak wong sunatin nang aku ae kowe. sunate nang aku Dadi cak kancil mrenik mah gak perlu nglamar. Enggak. Perlu sunat. Sunat. Iya. Aduh isine aku nak wis. Cak kancil. Ngopo, Dik? Sampeyan mang perlu mrene lak tak kon ngelamar ta? Lah aku gak ron iki calak. Gak ron bapakmu calak wong mau ali ngeterno jare sejak sunat disik ngene. Dadi sampeyan iki mang sunat? Iya. Lho, tiba-tiba sampeyan gurung sunat ta? Suwe dulu. sampe niku ya apa lah kan kon pengen njaluk segera kawin tak semayani mergo aku ya durung kudul aduh kisin anak aku ruwon iki mang bojomu sunatan dhewe nak gak apa lho sampe niku ya apa sih bang aku lak wong wedo lalap aku kenyunat wong lanang iku lho kok nak tak kei ilmuan iya tapi ya bakatku gak kayak sampean tadi calak ngono tak balik no enak isin aku. Emang balik nuk ya apa caranya emang balik nuk? Udah tani golek nuk segera tembak. <laughs> Sama nuk kok iso-iso ay, papa. Isin. Kau nak, tak balik nuk nak. Dek, mun. Tapi situ iki mau boleh di dewa bapakmu dewi. Sama nuk kok iso-iso. pak tapi aku takon yo. Kirane sama nuk ya apa setuju tak duwe mantu cak kancil iki. Aku ngono setuju setuju ay. Ay. Cuma ya pikir-pikirin Dewi lho, soalnya bapak iku seru. tak pikir maneh iki ya apa sih? Apa kelakuane Cak Kancil iku kurang apik ngono ta, Pak? Nek duduk iku nek duduk iku temen. Lah bapak kok wis seru iku? Lah iya, maksude udekku nakal ta, sok royal ta. Apa ngono lho, ya ngomong terus terang aku lek ya gak sih wong apian sampean. Ora tuwa iki nek puret. <laughs> Tapi kok nek wis keturutan ta? Ruwe ya dina iki mana ruwe? Aduh, aduh, nak, Pak, lain-lain. Bapak, ono opo? Kula niki sakjane pancen percintaan kali anak sampean pun suwe. Nah, kon niki mangko kok sik kae cuma. Lah anak sampean niku nuntut perkawinan soalnya pun ngomong. Percintaan itu harus diakhiri dengan perkawinan. Lho, ra kula balik kula semayani nggih rumangsa pancen kula dereng sunat niku. Lah ali ngomong, wis tah ayo tak sunatno kancane bapakku, ambut ngerti nek sampean bakal mara tuwa. <laughs> Mun iki aja ngawur ae tali kon niku. Mun-mun meneh iku deloken. Lah kuwi Muntiani ku mae kene. Aku gak ero kok. Aku dhewe gak rumah Muntiani. Ya wis. Nak kancil mantuku kon. Nggih, Pak. Dino depan. Nggih. Nek panjene kon iku karep karo anakku. Nggih. Ya wis, tapi bapak nggih setuju ta? Lho, aku iki setuju, Nak. Kelingan Tapi penggawean kulo ngludruk, Pak. Eh? Ngludruk-ngludruk gak apa-apa, Nak. Pokoke ten rekaman iki. Iya. Sing penting lek oleh dhuwit. Ah. Nggih, Pak. Iya. Tapi kon murid kok ngludruk gak tanggung oleh dhuwit, Nak, kon. Bacut kon. Cuma eh aku isin, Nak, Ya apa iki? Lah apa sih Pak, sama kok bal-bal ngomong isin ae opo sing sampean no Kari didik ku mang lho. Isin aku lak male ya opo rek. Saiki ngene lho Pak, nek panjene sampean niku wong tuaku yo ta. Aku duwe kekarepan koyo ngene nek panjene sampean niku wis setuju ya ta. Iya. Saiki umpamane sampe sampean niku gak nuruti kekarepanku wong sampean niku duwe anak mek situ aku tok. Lah umpamane ana loroku, apa gak sampean ta sing rugi? Lho ya opo nak, kon niku nek anak pola. Bapak iki melok persada. <laughs> Sampeyan iki apa sih, oh, Pak? Sampeyan niku nek bapak, bapak niku pola. Bapak pola, anak melok susana. <laughs> Ya saiki padha mlewak rae eh, mantu. Aku rumangsa seneng, Pak. Nek panjenengan sampe niku setuju apa kekartanku, lan maneh sak kancil saiki ya wis sunat ya ta. Aku dhewe ya karo nek panjenengan pacaran ambek cak kancil iku nek cak kancil mung gurung sunat ngono lho. <laughs> Tapi kan wis mari sampe sunat sih. Baca titik kok. <laughs> Apa? Eh. Ya nenten lepat kula kula nyuwun pangapunten, Pak. Cuma mawon panjenengan kula niku tenggriyo pun ditundung minggat kalih, Pak. kali bapak kula nggih pun minggat dadi rene kula pun sunat teng mriki nggih langsung sak warasi teng mriki pak <laughs> ngono anak ya nek panjenengan kon warasmu sak warasmu njaluk ndek kene takon ono nduk weteng yo gedhe kok mek mangani akeh kok mesti awak dhewe iki apa cak kancil bapak iki kuwatir lho cak nek sampean nok kene ku kirane gak akeh tapangan pangan sampean Yo aku nek pancen gak oleh kene aku ya tak mule. Yo yo ojo ngono, termasuk wis waras aku tak balik rene maneh. <laughs> Ojo ngono. Yo terang-terangan nek su wis gak wani mule nang bapak. Nek keadaan sunat yo mancik nang dinti wis. Mancik nang dinti. Belakar nek waras rene maneh ngono lho Pak. Cinta maksud iki ngene lho nak, aku kira wong desa. Wong desa iku pangane elek-elek nak. Nek syukur kon belum neriman. Aku dhewe gak keberatan. Mboten Pak, kula sembarang kok. Oh, ya syukuran oh, nek kon iki pancen gak nampi. Kekil gitu ya. Kekil. Nggih. Iki lho. ngene lho, Pak. Nek pancen cak kancil mang mari sunat ya ta. Ayo dinteni waras e ae. Ngelangku nek wis waras, ya ya apa maneh ayo dileksanakno perkawinan aku ambek cak kancil iki ngono lho, Pak. Oh, iya nak. Aku dhewe mang gak aru nek kancil iki durung sunat.